บุ๊กทูเจ็ดสิบหก สามุตตะเทคุสเมติสามุตตะเทคุสเมติเหตุผลบางประการสองดาสบุเทบะเมโอเรดาสบุเทบะโอริ ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ რატომ არ მოხვედი? რატომ არ მოხვედი? ผมไม่สบายครับ. ავად ვიყავი. ავად ვიყავი. ผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับ. არ მოვედი, რადგან ავად ვიყავი. არ მოვედი, რადგან ავად ვიყავი. ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับอาร์โมวิดารัตอมอาร์โมวิดาอิสเธอเหนื่อยครับัดอิโกอิสอาวัดอิโกเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับมวิดารั ი กันอาวัดอิโกอิสอาร์โมวิดา ร р กันอาวัตอ и โ о ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับรัตอมอาร์โมวิดารัตอมอาร์โมวิดา เขาไม่มีอารมณ์ครับ มัสอาร์คอนดาสูร์บิลี มัสอาร์คอนดาสูร์บิลี เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ ის არ მოვიდა, რადგან არ ჰქონდა სურვილი. ის არ მოვიდა, რადგან მას არ ჰქონდა სურვილი. თმაი პუოქთე თინ მეიდეი მალა კრაბ? რატომ არ მოხვედით? რატომ არ მოხვედით? როთ კონ რაუ სია კრაბ? ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია რაუმედემა პრო როდ რაუსია კრაბ ჩვენ არ მოведით რადგან ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია ჩვენ არ მოведით რადგან ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับรัตอมอาร์โมวิดาขัลคีรัตอมอาร์โมวิดาขัลคีพวกเขาพลาดรถไฟครับมัดมัดอาร์เบลเซดากวิอันิสมัดมัดอาร์เบลเซดากวิอันดัตพวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับ ისინი არ მოვიდნენ, რადგან მატარებელზე დააგვიანეს. ისინი არ მოვიდნენ, რადგან მატარებელზე დააგვიანეს. თმაი კუნ თინგ მე მა კრაბ? რატომ არ მოხვედი? რატომ არ მოხვედი? ผมไม่ได้รับอนุญาต უფლება არ მქონდა უფლება არ მქონდა ผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตอารมเวดีรัดกันอุเพลบะอารมคอนดาอารมเวดีรัดกันอุเพลบะอารมคอนดา